12610-fatvo. Ro'zadorning qon oldirishi, ya'ni hijoma qildirishining hukmi. Savol: Ramazon kunduzida hijoma qiluvchilar va hijoma qildiruvchilarning ro'zasi buziladimi? Bu ishning shar'iy hukmi qanday? Ular ro'zalarini buzgan hisoblanib, o'sha kunning qazosini tutishlari kerakmi yoki zimmalariga kaforat vojib bo'ladimi? Iltimos, bu haqda batafsil ma'lumot bersangiz Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Hijoma qiluvchilar va hijoma qildiruvchilarning ro'zasi buziladi va ikkisiga ham shomgacha yeb ichishdan tiyilish va qazo qilish vojib bo'ladi. Chunki hadis sharifda Savbon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: aftorul hajim val mahjum" hijoma qiluvchining ham hijoma qildiruvchining ham ro'zasi buzilibdi deganlar. Sunan Abu Dovud 2367 hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Dovud 2367. Tavfiq Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u zotning oilalari va sahobalariga Allohning saloti va salomlari bo'lsin. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita 10-mujallad 262-bet. Vallohu a'lam.